і я чула, як він щось зосереджено переховує і сопе. Це тривало не знати скільки. Я лежала на ліжку просто в унтах, тупо стежила за тінями на стіні і нічого не думала. Годині об одинадцятій гомін нарешті вщух, і в усьому будинку запала мертвотна тиша. Перед рушанням у невідомість мисливці мали набратися сил але від цієї тиші й пітьми у мені почалася якась внутрішня руйнація, загрожуючи знищити всю, не лишивши камені на камені. У скроні бухала дика кров. Я відчувала, що ось ось розіллюсь по ліжку і скапаю на підлогу. Так минуло кілька годин, що здалися мені втіленою вічністю, і коли Наріта тихенько розбудив естраду, і вони пішли на двір, устала і рушила, несвідома самої себе, спинилась аж коло порога. У першій каюті самозабутньо хропів мій земляк. П'ять наступних кают були порожні. Я дійшла до шостої і стояла кілька довгих секунд. Ліхтар залишили на першому підвіконні. Руде світло почало пропікати мене до кісток і я ввійшла в темну прірву каюти. Матрос міцно спав, трохи відкинувши голову і нечутно дихаючи. Я підійшла ще й ще, схилилась над ним, і доти на нього дивилася, поки він розплющив очі і впізнав мене. Це тривало добру хвилину. Тоді він плямкнув і відвернувся до стіни. А я майже панічно кинулася тікати, переслідувана хропінням огрядного земляка. Певно, матрос тільки вдав, що все це йому наснилось, і цілком свідомо відвернувся до стіни. Я навіть бачила його глузливий усміх. Така думка здатна вбити наповал. Розділ 19 Коли Нансен скомандував собакам Іт, була восьма ранку, і сходив місяць великий і темно-рудий, набряклий сукровицею. Кригина рівнина позаду мерехтіла стежкою синіх іскор але попереду, де йшов Жак Антуан, було чорно, лінія обрію вгадувала стільки по дрібних зірках, що починалися значно вище. І матрос мав таке відчуття, наче їхати вгору й угору, а червоний вогник далекого ліхтарика підступно скеровує їх униз в якусь нескінченну похилу западину. Валка розтяглася ярдів на п'ятдесят. Поряд із каюром ішов Макмілан, кроків за десять чорний лорд, до самих очей, запнений білою сорочкою. На такій же відстані йшов матрос, ревно стежачи за світною стрілкою компаса, раз по раз помахуючи другим ліхтарем, коли Жак Антуан починав схиблювати напрямок. Ішли точно на південний схід, де мала бути дворога бухта. Але матрос із острахом думав про те, що в пустелі або серед дерев людина мимоволі збочує праворуч. Якщо вони помиляться градусів бодай на п'ять, можуть угавити ріжок дворогої бухти, просто проминути її, а це означало втратити останній орієнтир у чорному крижаному безмежжі, тобто знайти смерть. На саму думку про це у матроса починало ссати під ложечкою і він щораз частіше махав ліхтарем. Здавалося, ніби Жак Антуан, знаючи про закономірність руху в пустелі, надміру скеровує себе у протилежний бік, далі від дворогої бухти. Краще опинитися на самісінькому мисі, а вже тоді звернути понад бар'єром, думав матрос, і від тих настирних думок у нього знову холово під ложечкою. Шостим членом групи був бельгієць Раймон, який то наздоганяв лорда Амбо, то спинявся і відставав далеко назад, чи раптом починав випереджати навіть Жака Антуана.